الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الله متعال را سپاس گذارم که برای ما توفیق داد تا در برنامه دیگر به خدمت شما عزیزان قرار بگیرم چه خوب است که در ابتدا سلامی داشته باشم خدمت خواهر و برادر مهاجر و انصار به خدمت همه مجاهدین عزیز آنهایی که به خاطر اقامه دولت اسلامی و اقامه خلافت اسلامی کوشش میکنند به خدمت همه این عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بله عزیزان من من و شما در رابطه به فضائل جهاد اگرچه که چی کوشش بکنیم بگوییم از فضائل جهاد باز هم نمیتوانیم چون فضائل جهاد یک بحر می باشد که من و شما هر قدر کوشش بکنیم باز هم اندکی میتوانیم برداریم خوب از الله متعال خواهیم که ما را محروم نکند از فضل جهاد از فضل استشهاد از فضل شهادت سبحان الله عزیزان من امروز یک آیتی را خانیم که انسان را تقویت کند، ایمان انسان را قوی کند و را بە سەمتی ئاخرەت سەوق می سبحان الله الله متعال می فەرمایەت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون کەسانی کە دەڕاهی ئەله متعال کوشتە شدەن ئەنهارا مردە نجدك أنها وفات كردن نخير بلکه آنان زنده اند نزد پروردگارشان روزی داده می شود و چگونه زندگی و نوع خوراک ایشان را فقط و فقط الله میداند و بس سبحان الله مسروق رضی الله عنه میگوید که ما از عبدالله رضی الله عنه سوال کردیم در رابطه به این آیت که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون این چگونه می باشد عبدالله رضی الله عنه میگوید که ما هم همین قسم که شما از ما سوال کردیم ما هم سوال کردیم و در جواب ما چنین گفته شد و فرمودند که أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى سبحان الله فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا بالي مسروق رضی الله عنه میگوید که ما از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه درباره مفهوم این آیت سوال کردیم عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفت ما درباره این آیت از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردیم و آنها برای ما فرمودن روح شهدا در پرندگان سبز رنگ وارد می شود آن پرندگان لانه های به شکل چراغ دارند که به عرش الله متعال آویزان است و هر کجای بهشت که بخواهند گشت و گذار می کنند سپس به همین لانه هایشان برمیگردند الله متعال نگاهی به آنان می اندازد و می فرماید آیا آرزوی دارید؟ آنان میگویند که چه آرزویی؟ چه آرزویی داریم در حالی که هر کجای بهشت بخواهیم به تفریح و گشت و گذار میپردازیم الله متعال سبا این سآل را تکرار می کند که آیا چیزی می خواهید؟ هنگامی که شهدا می بینند که باید سوال بکنند و رها کردن نمی شوند بدون سوال کردن می گویند که یا الله یا الله می خواهیم تا اینکه ارواح ما به های ما برگردد و یک بار دیگر در راه تو کشته شویم الله متعال می بیند که نیازی ندارند آنها را به حال خودشان وامیگذارد سبحان الله ببین برادر عزیز ببین که شهدا چقدر فضیلت دارن وقت کسی که برای الله متعال شهید می شود روح او داخل پرندگان سبز رنگ می شود و این پرندگان لانه دارن در زیر عرش الله متعال می روند تمام بهشت را می گذرن به اصطلاح بگوییم چکار میزنن باز پس همین همینجا الله متعال از آنها میگید که چه آرزویی دارید آنها میگن که یا الله هر کجا که بخواهیم میرویم ما دیگر آرزویی نداریم خود سؤال تکرار میشود اینجا میگن که یا الله از تو میخواهیم تا اینکه همین روح ما را بر جسد ما برگردانی تا اینکه در راه تو شهید بشویم یا الله چقدر فضل است الله متعال با آنها سخن میگوید تمام بهش را چرخ میزند ای بنده الله خودت را محروم نکن خودت را از این فضائل محروم نکن این دنیای فانی را بر آن سرای آخرت ترجیح نده والله که این دنیا میگذرد هر قسم باشد میگذرد اگر خوب هم باشی اگر خراب هم باشی اگر زندگی تو خوب باشد که خراب باشد هر قسم باشه میگذرد دنیا در گذر است آخرت باقی است خودت را محروم نکن بله دیگر از فضائل جهات الله متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و این الله لمع المحسنین کسانی که برای رضایت ما جهاد می کنند به تأکید که آنان را در راه های خود رهنمود می گردانیم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید به همین جهت جهاد موجب هدایت می شود هدایتی که بر اساس علم و آگاهی بنا شده چنانچه که الله متعال میفرماید و همین دلالت می کند بر این مسئله الله متعال میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین بله الله متعال برای کسی که در راه او جهاد می کند اجرش پاداشش هدایت هست و این که تمام راههایی که به الله متعال میرسد برای او مشخص میکند، برای او واضح میکند. به همین دلیل عبدالله ابن مبارک و احمد ابن حنبل رحمهم الله و دیگر از سلف صالح میگویند که هر زمانی که در رابطه به چیزی شما اختلاف کردید حالا هر مسئله که میخواهد باشد مسئله فقهی است مسئله علمی است مسئله عقیدتی است هر مسئله که میخواهد باشد شما بروید ببینید که اهل الثغور آنهایی که جهاد میکنند و در رباط هستند آنها چه رأی و چه نظری دارند چرا که الله متعال در وصف آنها گفته والذین جاهدوا فینا کسایی که در راه ما جهاد میکنند لنهدینهم سبلنا راه های خود را ما برایشان نشان میدهیم پس در هر چیزی که مردم اختلاف دارند بروند که اهل ثغور اهل جهاد اهل قتال آنها چی میگویند سبحان الله امروز کجا هستند علمایی که در فضائیات می باشند یک روز هم به خاطر الله متعال پاهایش غبار آلود نشده می آید بر علیه مجاهدین زبان درازی می کند الله متعال زبانهایشان را قطع کند که بر علیه مجاهدین تخت تاز می کنند بر علیه کسانی که اقامه خلافت را می خواهند بکنند بر علیه اینها حرفهایی میزنند هایی که والله تمامشان از شکم می باشد. بدون هیچ دلیل بدون هیچ مدرکی کوشش میکنند که جوانان امت را از این هدف بزرگ دور بکنند پس بدانید الله متعال مجاهدین را در هر کاری که میخواهد باشد راهنمایی میکند چون الله متعال گفته سبولنا مجاهدین را بر تمام راهای خود ما آنها را راهنمایی میکنیم از الله متعال میخواهیم که از من و شما قبول بکند تا برنامه بعدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته